بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى الصلاه والاحباط hvala pripadaju samo Allahu Đalila Neka je njemu slava i hvala, neka je njegova veličina, koliko sam o njemu Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje, na kraj salavat i salam na njegova poslanika i kraju za Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, sva sahaja i sve one koji ga dosjedu sve do sudnjega dana. Allahu dželle vala korisno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da ne imamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam podaje Allah dželle vala svoje dobrote, blagodati i milosti, pa da molimo Vala da nam tu svoju dobrotu, blagodat milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Đelda Vala sve znajući, sve mogući i mudri. Jedna od bitnih osobina svakog vjernika i svake vjernice jeste da vjeruje u gajbe. Koliko je bitna, Allah subhanahu wa ta'ala spominje odmah na početku svoje knjige. Prva osobina istinskih vjernika. Dobro vam je poznato na početku sure Al-Bakare, Allah dželjavala kaže Al-Iqlamin, Lalikel Kitab, Lali Dobih, Udolini mutaqin, Al-Ladine Yuhminu Mebrulaj. Al-Iqlamin, ta uzvišena knjiga, u koju nemamo baš nikog sumnje, uputstvo je bogobojaznima onima koji budu vjerovali u gajb. Onima koji budu vjerovali u gajb. Od gajba jeste sve ono što dolazi nakon naše smrti. Kada umremo, sve ono što će se dešavati do nastupa sudnjeg dana i nakon sudnjega dana. Dakle, smrt je ta prva od gajba, ono u što trebamo čvrsto vjerovati. I ovo je jedna velika istina o kojoj govori Kur'an, o kojoj govore vjerodostojni hadisi Allahov poslanika alihi salatu wasalam i sami nismo svjedoci toga. To je velika istina koju svi mi poznajemo i potvrđujemo, međutim rijetki su oni koji se danju pripremaju. Kako treba? Allah da vama pojasno kaže i poznati su vam kur'anski ajti koji govore o tome. Kullu da sve jedno živo biće opustit će smrt, sve jedno. Kullu men alejha fan, kršta na zemlji proći će, propisano mu je prolaznost. Da se iko mogao spasiti smrti, da ne opusti smrt, da ne umre na ovom dunjaluku, spasili bi se smrti najbolji Allahovi robovi. Vjerovicenci i poslanici, od njih najodabraniji poslanik, Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam. Međutim, za njega Allah dželovala još kaže u knjizi inake medjitu, ina innahu medjitu, ti si smrtnik, ti ćeš umrijeti. I svi oni nakon tebe će umrijeti. Fe imite, fe halidun, fe halidun, ako bi ti umro, znači oni ostati vječno, znači oni živjeti vječno, niko od nas neće ostati na ovom dunjavu. Kada nije ostao on, Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam da vječno živi, niko od nas neće ostati. Svakom od nas će doći smrt kao što je došao Džibril, kako se spominje u hadisu Sahra Nisala Sa'idija radijallahu ta'ala, mi šeha Bani da ocijenim dobri, da je došao Džibril i rekao Allahom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, ja Muhammed, išma ta fa inneke međitu, wa ahbih men ta fa inneke mufariku, wa al ma'šit, fa inneke međimbi. O Muhammede, živi koliko god hoćeš, ali znam da ćeš umriti. Ti Muhammede, i svi nakon tebe. Voli koga god hoćeš, ali znaj da se od njega moraš rastaviti. Prije ili kasnije, u drugih ćemo se rastaviti. I radi što god hoćeš, znaj da ćeš zato biti pitan. Zato ćeš biti na nagrađivan ili kažnjavan. O tome govore brojni kurkanski ajeti, brojni, još brojni hadise Allaho poslanika alihi salatu sallam, to je zasigurno jedna velika istina, međutim svjedoci smo, pogledamo i oko sebe, u kakvom i kolikom nemaru živimo. Ahiret sve nam je bliži, a dunjavuk sve je dalje od nas. Naš kapor sve nam je bliži. Niko od nas ne zna kada će nastupiti na je tako? Niko. Kao što kaže Lava u zadnjem majtu sura Lukman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَدْرِي وَبَدَرْ وَمَا تَدْرِي nefsom i أَرْضٍ تَمُوتِ Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi. Niko od nas ne zna koliko mu je na to propisano. Jedna duša ne zna gdje će umriti. Niko od nas ne zna gdje i kada će ga smrt zadesiti. Međutim, pogledamo iz, u sebe, u svoja djela vidjet ćemo da živimo u velikom nemaru. A kabur svaki dan je Kabur u kojeg ćemo sigurno biti nastanjeni je mračna, tjesna, duboka jama u kojoj nećemo imati prijatelja, niti sudruga, niti onoga koji će nas razgovoriti izuzev dobro djelo, izuzev naša dobra djela koja učinimo za svoga života, prije naše smrti. Ono dobro djelo bit će nam prijatelj, bit će nam drug, bit će nam sabesjednik, pravit će nam društvo sve dok ne nastupi sudnji dan. Kabur je mjesto koje u sebi sadrži mirna, nešlovična tijela, na početku su takva, međutim polahko uzima se od njih, polahko ih crni, na grizanju, ta tijela troše se, prolaze, sve dok ne postane prah. Kabur je mjesto svih nas, i uglednih i otvačenih, i imućnih i siromaha, i učenih i neukih, i muškaraca i žena, i odraslih i djece. Kabur je sudnica kaburu će biti nam postavljena određena pitanja. Tražit će se od nas odgovor. Laž će se dokazivati pojedinih, a drugima će se istina potvrđivati, pa će jedni biti obradovani sa dobrom i lijepim mjestom u dženetu, bit će im pokazano njihovo mjesto u dženetu, dok će drugi biti odmah na početku svoga afireta, razočarani, rastuženi, pokazat će im se mjesto u džahennemu, u vatri koji koje ih čeka. Zato će dobro biti nekome džennetska bašća, a drugima će biti džahennemska jama. Nekome će biti kuća radosti, kuća počasti, dok će drugima biti kuća žalosti i propasti. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao Ma ejtu men baram qat illa vol qadru afra Nikada nisam vidio nešto loše, nešto strašno, a da kabor nije strašnije od toga. Nikada ništa. U svome životu nisam vidio nešto što bi me zaprepasilo, prestravilo, a da kabor nije još strašnije od toga. Osman, radi Allah, to što vam je poznato, kaže se, kada bi došao pred kabor, kada bi došao na mezar, stao bi plakati i plakati sve dok ne bi svoju pravdu a to suzan. Pa prolaznici ili oni koji bi bili u njegovom društvu, pitali bi ga, bilo bi mu rečeno, šta ti je, kad se spomene pri tebi džena, ti ne plaćeš. A ovdje kada stojiš pred kaburom, ti plaćeš. Pa kaže, doista sam čuo Allahov poslanika alihi salatu sam da je rekao, innal qabra awwalu menazil al-akhirah. Doista je kabur prvo mjesto ili prva stanica ahireta. Ako se spasi u njemu, spasit će se svim kasnijim i na svim kasnijim stanicama. A onaj koji se ne spasi u kaburu, kasnije će mu biti sve gore i gore. Jedan čovjek ušao je kod Omera ibn Abdelaziza, Rahimahullahu Teala, poznat poznatom Omer, unuk Omera ibn Khattaba, dva velikana u islam, islamskoj historiji. Ušao je jednog dana kod Omera ibn Abdelaziza, koji se često spominje kao peti pravedni halifa, pa se zaprepastio od njegovog izgleda njegovog lica koje je bilo propao od dugog ibadeta, od zurda, povlačenja u sebe, isposništva, od posta također. Pa kada ga je vidio Omer, kaže, a šta misliš da me vidiš samo tri dana nakon mogu kopao u Vidiš me sada i čudiš sam mome izgledu. Prestravljen si, prestrašen si. Kako li bi bilo tvoje stanje da me vidiš samo tri dana nakon što se spustimo u kabor. Kada vidiš kako su, kako su mi moja dva oka i stola i cure mi do Kada vidiš kako su mi se moja usta otvorila i usne spala. Kada vidiš kako se iz moga stomaka širi neugodan miris. Kada vidiš kako iz moga nosa izlaze crvi i mravi kako li bi onda tek to je bilo za prepaštenje. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kaže stvorenja nisu doživjela u svome životu, niko od nas nije doživio u svome životu kao što će doživjeti dva dana i dvije noći. Niko od stvorenja nije u svome životu za vrijeme svoga života doživio dva dana kao što će doživjeti dva posebna dana i dvije posebne noći. Dva posebna dana kaže jesu dan kada ti dođe glasnik od Allaha, kada ti dođe na kada se zapravo kada ti dođe iza Koliko si se pripremio za njega? Koliko se pripremio za njega? Jedan veliki islamski učenjak, pobožnjak, čuli se za njega vjerovatno, je Hatim al sam rekao je prelijete riječi koje da se mogu zapisati nakon kitaba i suneta vrijedilo bi zapisati zlatom. Rekao je, između ostalog govori o ovome, ali govori o drugim stvarima, lijepo je da se spomenu. Kaže, saznao sam na moju nafaku neće pojesti niko drugi do ja. Pa sam time smjerio svoju dušu. Moj risk, moju nafaku, niko mi ne može preoteti. A Allah subhanahu wa ta'ala obavezao se da će svakog od nas hraniti. I svakog od nas propisao je nafaku. I niko od nas neće otići sa ovoga svijeta sve dok u potpunosti, kako kaže Allah u poslani dalje i u svom hadisu, jer imamo da radi še dani da dobri, da potruši u potpunosti svoj novac. Nemoj da se zato sikiraš. Nećeš otići sa ovoga svijeta, niti ćeš ostati na ovom svijetu bez napake. Kaže, saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja, pa sam da umirio i smirio svoju dušu. Saznao sam da moja djela niko neće raditi drugi do ja. Hoće li neko za mene klanjati, postići niko dojao. Pa sam požurio da se pozabavim svojim djelima. I saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spreman. Da je dočekam spreman. Naši prethodnici, kada bi im bilo rečeno, sada će ti na vrata pokucati na smrti, dođi da ti uzme dušu, ne bi znali koja djela da čini ne bi znali više koja od dobrih dijela da čini. Imali su kod sebe sva dobra djela i to na najvišem, najvisočim stupu. Potpuno se. I mi, kada bi nam bilo rečeno sada će vam Melek smrti doći, ne bismo znali šta da radimo. Zbog čega? Zato što nemamo ništa od dobrih djela. Ne bismo znali koje nam dobro djelo sada u tom trenutku najviše će koristiti. Pa u razmišljanju Melek bi nam smrti došao. I počesto se guzamo, jer smo dobri muslimani, mi smo spremni da u ovakvom stanju sretnemo Allaha Đadalala, mi slijedimo naše ispravne prethodnike. Razlika između nas i njih je koliko jedan pedan. Pa kada kažemo ovako koliko jedan pedan, mi kažemo to nije mnogo. Mi smo tu blizu njih, pravo braće, cijenine sestre, taj pedalj koji se ne može znati. To je ovaj ovdje pedalj. Između srca i jezika. Kod njih je vjera bila duboko usađena u srcu. Pa iz tako česte vjere izlazila su djela o kojima kada čitamo razum nam sve. Razum nam sve. Dok je kod nas uglavnom vjera sa na jeziku. Organizujemo evo predavanje, seminare, kursele, tribine, kada pa pogledaš u naša djela, da nam Allah djela nije zabranio nam, dakle ne gubimo nadu i njegovu milost i spasiti sudnjem sudnjega. Pa kaže, čovjek, niko, nijedan čovjek, nijedno stvorenje na aluku nije doživio dva dana kako će doživjeti, kako će doživjeti. Jedan od njih jeste kada mu bude glasnik od Allaha, melek smrti. A drugi dan jeste kada bude dan proživljenja, sudnji dan. Sudnji dan, najteži dan. Nema dana da se može porediti sa sudnjim danom. I njegovu strahotu, njegovu tegobu, njegovu težinu, najbolje oslikavaju riječi koga? Allahovi poslanika, vjerovjesnika, koji će u tome danu govoriti za sebe nefsi i nefsi, samo da se ja danas spasim. To će govoriti poslanici i vjerovjesnici. Nema boljih ljudi od njih. Nema da neko više i o više i skrenije Allahu subhanahu od njih. Oni će se za sebe brinuti koliko se brinemo mi. Međutim, sutra nam neće koristiti ništa ta briga, kajanje, tugovanje, od danas, od sada, od ovog trenutka trebamo se pobrinuti za sebe. Kada će se oni brinuti i govoriti samo da se ja spasim, i svaki od njih, do Isa, ali i Salatu, sam se spomenuti samo jedan grije. Samo jedan grije da su učinjeni. I zbog toga će se pojaviti koliko mi grijeha učinili. Poznati su vam primjer iz naših prethodnika Salafu Sadeha, da bi se obračunavali koliko su živjeli, ne znam, 70 godina, pa su izbrojali koliko je to dana, pa samo da u jednom danu učine grije pa su izračunali koliko to grijeha upali u nesvijest. Kaže, jedan grijeh. Kako kad jednom danu učinim stotine grijeha? Koliko je to onda grijeha? Poslanici uradili samo jedan grijeh i kažu nefsi nefsi, samo da se ja ne spasim. I također njihove riječi oslikavaju tegobu, teškoću toga dana, težinu, kada kažu doista se naš gospodar danas rasrdio kako se nikada ranije nije rasrdio i kako se nikada kasnije neće rasrditi. Zato su se dva dana koja niko od nas sličnim tim danima neće doživjeti na dunjavku. A dvije noći, dvije noći se prva noć u kaboru. Naša prva noć u kaboru. Kada ispustimo dušu, pa kada pozovu onoga koji gasovi da nas ogasili, kada nas u cifire, kada nam klanjaju dženazu, bez rukova i bez sežde, dženazu koja je ima svrhu dove, traže za nas oprosta, da nam se ovo smiluje, pa nas ponesu do mezarja, da nas puste u Prvo, Prvo noć, to će biti najteža noć za čovjeka i također noć u oči proživljenja, u oči sudnjih dana. Hajde malo da proživimo sa svojim srcima ovu prvu noć, sa svojim srcima, ovu prvu noć u kaboru, koju ćemo zasigurno i ja biti bolesti prije i kasnije. Ali nastojimo večeras da je proživimo sa svojim srcima kako bismo se ako Bog da sutra pripremili za nju i ako Bog da kada budemo istinski provodili tu noć da je provedemo u lijepom, u lijepom društvu. Dakle, da pa zamislimo ono malo sebe, ja, ti i također ti sestro. Kada nas puste u kabor, naši sinovi i naši prijatelji, stavi daske iznad nas, zatim spuste onu iskopanu zemlju, vrati su, zatim odlaze iz našeg kabora. Mi, kako je došlo u hadisima, čujemo njihov topot, njihovi stopala. Odlaze s kabora. Jeste li ikada se nalazili u potpunom mračnoj, tamnoj sobi? Ništa, da stavite ovako ruku ispred sebe ne vidite. Tako će biti u kakvu. Daske ispred vas, pored vas sami, zatim zemlja, sa strane zemlja. Prvo što će vas dočekati, što će mene i vas dočekati tada u kaburu, a, jeste ta tmina, ta tamo, samoće, nema nikoga uz nas. Sve ubitačni, predstavljajući tišine, mokre tišine, probudit će nas glas. Čuš glas? Moguće? Da neko je ovdje uz mene u kaburu? Jeste. Kabur ti se obraća. Prvo što će se čovjeku desiti kada se spusti u kaburu, jeste da će mu se kabur obratiti. Tvoj kabur. i moj kavur meni. Pa ukoliko budemo Allahu dželjavala pokorni robovi, na znači dunjavuku, prije tog trenutka, prije nego li nam dođe duša do grla, budemo Allahu dželjavala pokorni robovi na seždi, na kijanu, u poslu, uz njegovu knjigu, u hizmetu njegovoj vjeri, kako će reći merhaben, to dobro nam došao. Iskazat će nam gostoprijestvo. Međutim, ukoliko čovjek bude nevjernik, ukoliko bude grešnik, ukoliko bude inačija, reći će mu se la marhaban, la ahmed. Nema tebi dobrodošlici kod nas. Teško bi se kod nas. Zamisli da se nalaziš u mračnoj prostori i čekaš, ležiš, a zaprem ti preni. Preni te iz tvojih misli, iz mjesta gdje se nalaziš, tvojih osjećanja, nekakav glas, ma što ti poručio, ma kako ti se obratio, čovjek će se prepasti. Čovjek bi se prepao iz takvog stanja. i Ibrahim Šejbek, s vjerodostojnim mancem prenosilaca od Ubejda ibn da je rekao Doista će kabor reći O sine Adem, šta si pripremio za mene? Šta si pripremio za mene? Zar nisi znao da sam ja kuća osamljenika Zar nisi znao da sam ja kuća napuštenih, ostavljenih onih, onih koji su mnogi svi ostavili? Zar nisi znao da sam ja kuća koja izjeda, kuća crvi? Bilježi Ibn Mubarek, vjerodostojni lance prenosilaca od Usejda ibn Abdirahmana da je rekao do mene je došla vijest, saznao sam da vjernik kada umre i kada se ponese prema Ruh, vjernik kaže požurite, požurite, požurite samo a kada se spusti u kabur i zatrpa, zemlja mu se obrati. Kabur mu se obrati govoreći zemlja, bio si mi drag dok si hodio po mene. A sada se nalaziš u meni i opet si mi drag. Međutim, kaže kada se nevjerni, grešni ponese prema kaburu Čenaza. Kada se ponese. Kaže, vratite me, ne žurite sa mnom, ne idite sa mnom, vratite me. A kada se spusti u kabur, Zemlju mu se obrati i kaže bio si mi prezren dok si hodao po mojim leđima, dok si hodao na meni i sada se mi još noži kada se nalaziš u meni. Također je zabilježio u bar kod obejde do Meira da je rekao kako će biti prvi koji će se obratiti čovjeku i reći mu teško li se tebi o sine radimo, zar nisi upozoren na mene, zar nisi upozoren na moju tjeskopu, na moju tminu, na moj neugodan miris, na moj smrat na moje strahote. E, evo trebamo slušati svojim srcem, ne samo svojim ušima. I slušati svojim srcem i dobro ovog trenutka pripremati se da nam se kaže marhaben wa dobro došli, Da nam se iskaže gostoprinstvo. Zatim, dakle, prestraviš se, makakve ti riječi kažu se, makar bila i vidjela ovaj marhaben wa ahlan, dobro nam došao, kada te neko li prenik svojih misli u potpunoj tami, prestaniš se. Međutim, nakon toga dolazi drugo. Dok budeš ležao, onako tirsnuti u tvome platnu, tam si, primijetit ćeš kako se zemlja pomira sa tvojih strana, s desne i lijeve strane, kako se kod nas obično danas okupavaju ljudi. Hoće se da preudariti od tebe, da ti bude široko u kaburu, da se možeš malo proskomotiti. Ne, već sa desne i sa lijeve strane polako ti zemlja primiče se. To je poznati kaburski stisak. Poznati kaburski stisak o kojem govori hadisi Allahov poslanika pa alaihi sallatu wa sallam. Pa se kaže u hadisu koga ti bilježi Imam Ahmed, svjerodostojni lancem nosilaca, ذكر الله بصانك عليه الصلاة والسلام إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا سائر الناس Doista kabur ima svoj spisak. Da se iko mogao u tog spiska spasiti, spasio bi se ko sad ibn Mas. La ilaha illallah. Sad ibn Mas. Ste li čuli za to velikana? To je ashab čuje je dženazi prisustovalo 70.000 meleka. Allahov poslanik alaihi salatu sam kada je išao do svoga mjesta koje pripada imamu, ovako je preskakao, a nije se vidio nikom. Pa je rekao da su satovi melef. Sad u vas kome su otvorena sva nebeska vrata, nakon njegove smrti. Sad u vas zbog čije smrti se zatrisao arš milosti Bog. Arš Allaha zatrisao se zbog smrti Sad u vas. Ko se zna na tresi? Plače li za nama? Samo oni koji su bili uz nas. Hoće li za nama plakati zemlja? Hoće li za nama plakati nebesa? Zemlja na koju smo jesmo li obavljali džel dovala namaze, padali na srcu nebesa, kuda se iznizala naša dola Allahu dovala. Ali da se iko mogao spasiti ovog kaburskog stiska, spasio bi se sad jednom nas i on se nije spasio. Misliš da ćemo se mi spasiti? Sigurno neće. Bilježi Taberan u Mođevu Kebiru Debla i Juvan Ansari radi Allah, Talan kaže jednog dana ukupano dijete, bila je dženaza pa je ukupano dijete, bila Allahu poslanik alihi salatu salam. Pa je rekao, lau uflite ahadun damnati u qabri, la uflite hali sabi. Da se itko spasio kaburskog stiska, ovo dijete bi se spasio. Čak i dijete. I dijete će biti stisnuto s desne i s lijeve strane. Međutim, zasigurno, nakon smrti, sve je pitanje imana, vjere i nevjere, dobrih i loših djela, tako i ovdje, kao što će se čovjeku kako vratiti vjerniku i reći mrhava, dobro nam došao, a nevjerniku reći da pa Bog da nam je došao, što se nam došao, nema da došlice. Isto tako razlikuje se stisak u kaboru za vjernika i za nevjernika, za dobrog i za lošeg za Mohamed Etejni, Rahimahullahu Zala, pojašnjava razlog zbog čega taj uopće stisak u kameru? Zašto ćemo biti stisnuti? I kako će biti stisnuti od strane kamera vjernik, a kako ne vjernik, dobar ili zao. Pa kaže, do kaburskog stiska dolazi zbog toga što je zemlja ljudska osnova. Od zemlje smo stvoreni. Od zemlje smo stvoreni, zatim smo napustili zemlju. Od zemlje smo stvoreni, i otišli smo od nje. a kada umrimo, ponovno se vraćamo u zemlju. Za je naša majka na neki način, kaže Mohamed Atemi. Kao što majka prigrli i stisne u svome naručju svoje dijete koje je bilo daleko jeli od nje i dugo od nje, odsutno. Pa kada ga pronađe, prigrli ga u svoje naručje čvrsto ga stisne. E tako isto kaže i zemlja. Kada se vratimo, kada nas pustuje zemlju, zemlja će nas stisnuti, zagrliti. Međutim, kaže, onaj koji bude pokoran, ona će ga s blagošću pritisnuti, dok nevijednika, nepokornog grešnika, grubo će, grubo će pritisnuti i istisnuti. Zato, dragi moji brate, vrijeme da se pripremamo, pa ako već moramo i biti stisnuti u kabru, da budemo s tom blagošću pritisnuti. Zatim, dakle, u kaburu smo, obraća nam se kabur, bivamo pritisnuti na kakav takav način u kaburu, na dobar, to zavisi od naših dijela, ili na loš, zavisi od naših grijeha. Zatim ugledaš nakon tog stiska, nakon što se zemlja ponovno vrati, kako se ponovno vrati u svoj prvobitan izgled, osjetiš nečije prisustvo, sve se ovo dešava odmah onih trenutaka kada budemo spušteni u kapu. I o tome govore brojni vjerodostojni hadis. I nemojte reći, a ono su priče. To vjernici ne smije Kada bismo sada otkopali kabur, ništa ne bismo odgovorili što nam ova priča vidjeli. je alaikum. Vidite dvojicu ljudi kako spavaju u istoj sobi. Tako. U istoj sobi. Jedan pored drugoga, spavaju zajedno u isto vrijeme, u istoj sobi, jedan pored drugog. I probude se jedan i drugi. I na licu jednom vidite osmijeh i počne da priča šta je sve vidio i doživio u snu. A drugi probudio se sad osmije, prepadnu, drhti i spominje šta je vidio u snu. Nama je dobro poznato da čovjek kada umiri, kroz tekstove, dobro nam je poznato da čovjek kada umire da mu dođe na daljinu dok ne doseže njegov pogled. Pa sjedni. i polako komu se približava melek smrti i njegovi pomoćnici. Čovjek dakle još uvijek živi na dunjanku, jeste to su zadnji trenuci koji mu se odbrojavaju, ali još uvijek živi našim životom. I on vidi to od meleka smrti i njegove pomoćnike. A mi se vidimo pored njega ništa od toga ne vidimo. Dakle, a još uvijek živi našim životom. A kada umre, da to više nije dunjavučki život. Onda je to vrsa. I njemu se dešava i vidi se, jer on mnogo što doživljava, mi ne vidimo. I da otkopamo kabur, na nekima od njih vidimo. Kome Allah vada dadne mogućnost da vidi. Kao što je poznato iz određenih kazivanja, da su bivali otkopavani određeni kaburi, pa su vidjeli šta je, šta je kaburski azab uradio od njih. Hm. Onako za obavještenje svima vama, proširen onaj CD Sjeti se smrti tako. I tamo šta je radio kaburski azar od mladića. To nije ispravno vjerovanje. Nemoguće je da čovjek, pogotovo svi mi, vidimo golim okom šta je kaburski azar radio od čovjeka. To dakle nije ispravno vjerovanje. Allahov poslanik Alihi Salatu Sam je stojao na kaburovima nevjernika i čuo kako se oni kažnjavaju. Dolazio je sa svojom demom pa je tada uznemirila se i čuo je kako se kažnjavaju. Pitao je ko su stanovnici ovih kaburova, pa je rečeno da su to ljudi još prije dolaska Islama. Oni koji su obožavali ljude ima Allah subhanahu wa ta'ala, pa je rekao doista se oni kažnjavaju u kaburovima. I vi da nećete također doživjeti ove trenutke, molio bi Allah subhanahu wa ta'ala da vam mogući da vidite kako se kažnjavaju. Međutim, dakle, to je slonjeno od naših očiju. Nije proučena ta doba da mi vidimo zato dakle nije u redu da se onaj dijeli i da se govori kako je moguće vidjeti golim okom na dunjaluku, golim okom šta kako radi od čovjeka. Ovdje smo obaviješteni kroz Kur'an i kroz to je naša vjera. Da se vjera može dokazati jedan plus jedan, ne bi se zvala vjera, u to moraš vjerovati. Zato je prva osobina istinskih vjernika koji će uspjeti, s kojima je ona zadovoljna, koji su na pravom putu i koji vjeruju u i to je ono što vjernike razlučuje od drugih. Zato te dakle, trebamo vjerovati ovo i ovo će zasigurno sve nam se desiti čim budemo spušteni u kabor. Pa nakon stiska, kada se kabor oprati, osjetit ćeš nečije prisustvo. I tako u sobi kada spavaš ili kada se probudiš u mrtvoj tami, ako se neko nalazi pored tebe, osjeti se nekako. Osjeti čovjek da neko je prisutno. Pa ćeš nakon toga uvidjeti i vidjeti nekoliko očiju kako te gledaju. To su munkir i nekir, dva meleka koji će doći svima nama. Dolaze s posebnom zadužbinom, posebnom, od koje zavisi naš završetak. Ali za koji smo se trebali pripremati još od dunjavaka. Munkir i nekir. Stoji u opisu da su to meleki tamno-zelenog izgleda, tamnih lica, duge kose. Njihov glas je poput glasa grmljavine. Njihov glas je poput glasa grmljavine, a iz očiju im svijetli kao što svijetli svjetlica. Imaju duge zube i duge, velike zube i velike noge. Kažu učenjaci neki slijedi drugi, da se pojave među drugim, da dođu u neko naselje, selo ili grad, ljudi bi se prestravili od njih. I ovo ovaj je bio strah. Kako će biti moje i tvoje stanje kad nama samima dođu? Nemamo nikoga od sebe. Ja sam u svome kao ti sam, ti sam u svome Sam, bez pomoća, nemaš snage, nemaš nikoga koji će ti pomoći. I dođu ti takva dva meraka, strašnog izgleda, od kojih ćemo se zasigurno prestraviti. Dolaze zbog posebne zadužbe. Dolaze da nam postave određena pitanja. I to će biti ta kaburska patnja, kaburski ispit, kabursko iskušenje. Kao što Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kaže u hadisu Esmi Allahu ta'ala kako bilježe Buharija i Muslim ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال تخرج تتوقع أبيض ينوم وسط أبيض أبيض ينوم دفت السبي بيتا تيوكابر دفت السبي سكوشاوة تيوكابر سليشن إستو إلي سليشن كاوش دفت البيتي إسكوشاوة إسكوشاوة وغيرا للدجال دجال أقوزنا طبعا من كرزوري حديثة da nije bilo ni jednog vjerovjesnika od nuna od Adama Nuh alaihi salatu wasalam do Muhammed alaihi salacom da nisu upozoravali na Dejjala. To će biti najveća kušnja koja će zavisiti stanovnike Dunjava. Kaže Allah preposlanik alaihi salacom, u Kabulu će te slično biti ispitivani. Mnogi će, stopala mnogi će za vrijeme Dejjala okliznuti se, unesrećeni biti, povjerovati u njega. Poznato nam je da će pozivati da je on božanstvo, i da će Allah i svoje mutlosti da ispita ko je za džennet, a ko je za džennet, jer je džennet Allahova roba skupa, a ako je nešto skupo, onda to treba dobro platiti, onda to treba dobro ispitati, provjeriti. A pa će Dejjal biti posebna kušnja. Posebna kušnja gdje su ova, prva pitanja u kabru. Čudno li je naše stanje. Ima vjerojatno ovdje studenta. A i nismo neki bili studenti pa ne znamo kada trebaju da izađu ispitni rokovi i izađu ispitni rokovi ne znamo kakva će nam biti pitanja na ispitima i moramo se pripremati. Mi znamo kakva će nam pitanja biti pitanja kako i na sudnjem danu. Ali rijetko ko se od nas pripremi za ta pitanja. ćemo upitani tri pitanja. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslanje? Međutim, drago braće, i sestre, koji je tvoj gospodar? Neće moći odgovoriti osim onaj koji ga je obožavao iskreno, čisto, jasno na Koji je poznavao, upoznao što je god moguće više svoga gospodara. Znamo li zašto je naša ovakva vjera, ovakva plinama vjera klima, vjera islama potpuno vjera. Međutim, naše praktikovanje te vjere, zašto je ovakva? Zato što u dovoljnoj mjeri ne poznamo svoga gospodara. Ja čisto znam reći sebi i drugima, kada bi nam neko sada ušao sa strane i rekao, momci, djevojke, sve to lijepo pričate, lijepi, lijepi ste mi, ali samo pet minuta kad mi neko kaže ovo, ovo, o gospodaru kome padate na srcu. Ajde, pet minuta mi pričaj. Ko je tvoj gospodar? Kako si upoznao svoga gospodara? Jesi ga samo potvrdio jezikom, a srce daleko bi od njega svojim tijelom još dalje? Znajmo dobro da nećemo moći odgovoriti na ovo pitanje. Od ovih pitanja zavisi sve. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? Koji je tvoj poslanik? Neće moći odgovoriti ni na jedno pitanje, osim onaj koji spozna svoga gospodara. Ako treba, bude obožavao samo njega, s potpunom ljubavlju, s potpunom pokornosti Koliko znam svoga gospodara, koliko smo objeđeni u njega. Allah dželda lava. To bi trebala da bude naša najveća poznanica na dunjavku. Koliko smo iskreni prema koliko strahujemo od njega, koliko se nadamo Njega. koliko žudimo za Njega. koliko volimo svoga gospodara. Koliko volimo svoga gospodara? Volimo li svoga gospodara? Abdullah ibn Masud, pa sam rekao Allah, mnogi ashabi kažu, ako tvrdite da volite Allaha, iskušajte se sa njegovom knjigom, koliko volite njegovu knjigu, Kur'an. Koliko nas imao za Allahovu knjigu? Ljudi doživi 60-70 godina, ne znam učiti Allahovu knjigu. to nije samata? Ljudi tvrde da vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko zikrimo, spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala da nije došlo u suri Al-Bekare, ajet koji nas najviše posjeće na zikr Allah subhanahu. Fezguru i fezgurkum. Vi mene spomenite pa ću ja vas spomenuti. Allah kaže vi mene spomenite pa ću ja vas spomenuti. Allah džela koji je iznad sedam nebesa, aš iznad sedam nebesa, Allah iznad arša. Mi negdje dole daleko, da se digneš desetine kilometara u nebo, u nebesa, ne bi se vidio dole. Ne bi nas vidio. Allah Đelevala iznad Arša. Arš je iznad sedam neba. Stoji u pojedinim predanjima, između svakog neba je 500 metara. I Allah Đelevala tebe po imenu spominje, tebe i tvoga baba. Po ime. Zato nije najveća počas, Ali taj zikr i da u njemu proizilazi iz srca koje je ispunjeno ljubav i Allahom subhanahu Koliko smo zadovoljni svojim gospodarom, koliko smo zadovoljni svojim gospodarom, Slušajte kada radi da nas Sahani, Allah, da kaže čovjekovo zadovoljstvo Allahom, svojim gospodarom, ogleda se u tome da je zadovoljan njegovom odredbom. Da je zadovoljan njegovom odredbom. Što god Allah Đelnavala propiše, on je zadovoljan. Allah nam propisao toliku napaku rizik, zadovoljno. Allah nam propisao bolest, zadovoljan. Allah nam dade neko drugo iskušenje, zadovoljni smo time. I mi trebamo biti takvih. Nemojte nikada zaboraviti hadis kod imama muslima. Čudno li je stanje vjernika ili divno li je stanje vjernika. Njegovo stanje uvijek dobro, ali vjernika. Onoga koji je praktičar vjeri, koji je pokoran Allahu, ne samo na jeziku. Pustite riječi, pokažemo svoju vjeru djelima. Čudno li je stanje vjernika, divno li je stanje vjernika. Za njega je uvijek dobro kada ga Allah iskuša nečim nekim teškim iskušenjem, on je pa mola da dano izlaz. Se jeđa Allahu ba'da usri yusra. Allah će zasigurno nakon te gobe dati izlaz. E, inna na usri yusra. Zasigurno nakon te gobe dolazi olakšica. I brojni drugi kodanski ajde. A ako mu dadne nekakvu blagodat, on je zahvalan Allahu, mola da dadne još više. Zašto? Zato što je rekao, in te evzene robbukom, la in šakertum nekom. Sjetite se da je vaš gospodar objavio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati čudno je stanje vjernika i je stanje njihovo. Nego, zato trebamo biti zadovoljni Allahom odredom što god nam popisao, Ma kako teško iskušenje jeste, nije lahko. Nije lahko podnijeti to sve, ali na kraju vjerni, ne bi se li smio dozvoliti da bude ahmak. Vjernik treba bude promisliv. Na kraju vidjet ćemo da plaćemo i plaćemo. Sedam dana, deset dana, ne znam ti koliko, ne možemo povratiti izgubljeno. Da pa ne znam šta da uradimo, ono što nas je prošlo, gubitak drage osobe, makako nam bila najdraža majka, otišla, ne možemo je pratiti plaću. Zato budemo srđeni, budimo zadovoljni od ovom redu. Što god nam Allah je uradno propisao. Rekao je Allah poslani Ali sa vatusom, inna idana il džeza, inna idana da radi. Doista je veličina nagrade srazmjena veličinu iskušenja. Pa ako si Allah pokoran rob, ako si iskreni vjernik u Allaha, dželavala, što god te Allah više iskuša i sa većim iskušenjem, to ti kod Allaha pripada veća nagrada. A drago braća, dunjavku mora proći. I mi na dunjavku moramo proći. je da dunjavku i opet iz njega. Nema vjernika rahatluka na dunjavku. Nema vjernika da uživa na dunjavku. Nema. Ako je iskreno Allah rob, ne može uživati. Sjetite se riječi kada kaže Allah tada vala Adam. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى I mi smo rekli o Adamu, kada je Adam bio u dženetu, nakon što ga je Allah stvorio i šeitan mu počeo zaviditi i spletke praviti, da ga izvede iz dženeta, rekao je Allah dželovala, o Adame, doista je on šeitan, neprijatelji tebi i tvoju ženu, zato ga se dobro čuvajte da vas ne izvede iz dženeta, gdje? Na je teška, pa da se patite, pa da se mučite. Svako od nas koja je na mora da se pati, mora da se muči. Zato nema života osim ahiretu, kao što je govorio Allah poslanik Ali to Salam, kada je gradio svoj mesčit, svoju džanju, la ajša ila ajša Nema života, istinskog života, osim života na ahiretu. Zato što god nas nađe na dunjavku, budimo zadovoljni radi naše, radi naše ahireta. Dakle, ovo će nam biti postavljeno, ova pitanja će nam biti postavljena u kaboru, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik. Ako ne budemo živjeli po ovome na dunjavuku, istinski spoznali svoga gospodara, upoznali njegove narodke i zabrane, ne samo upoznali, već ono što nam je naredio radili, ono što nam je zabranio, postavili se toga. Upoznali svoga poslanika Muhammeda Ali i Salatu Salam i mimo njega, tražili nikoga drugog Najbolja uputa je kada Muhammed Ali Islam, mako drugi bio. Allah ga je poslao da nam pojasni vjeru i svojim primjerom, svojim životom pojasni do detalje. Nije otišao od nas, kako kaže Ebu Zer, sve dok nas nije obavijestio, čak i onoj ptici koja se kreće na nebesima. On je dao znanje. Kada je dao jedno izdanje, onda dao svakom pitanju iz nekom pitanju dao nam je odgovor. Kad pa sam treba tražiti nekoga drugog? spoznajom Muhammeda alihi salatu wasalam se sve više približavaš njemu, sve ga više voliš, a onaj koji sve više voli Allaha čodla vala na dunjavku, sve će biti bliži Allahu i Allahom poslaniku alihi salatu na dunjavku, Na, na onaj koji sve više i više voli Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahom poslanika, približava se Allahu i Allahom poslaniku alihi salatu wasalam sa dobrih djelima, sa salatom i salatom na njega, Muhammeda alihi salatu wasalam, sve će to biti razlog agnazanja njegovih briga, tegoba na dunjavku. Zato gledajmo što je god moguće više da poznat je Hadis Ubeja, radi Allah koji kaže Allahu poslaniće koliko od svoga vremena da odvojim za donošenje salavata i salama na tebe. Može u četvrtina? Kaže može, ali ako hoćeš, može još više. Pa kaže onda trećina, može, ako hoćeš onda može još više. Polovina, polovina, ako hoćeš možeš, kaže onda će ja cijelo svoje vrijeme posveti donošenju salavata i salama pred Allahom sallam amin wa Kaže, ako budeš tako radio, onda će zasigurno sve tvoje tegove, sve tvoje brige biti riješene. Zbog toga, da imaš problem u porodici, imaš problem sa ženom, imaš problem sa sinom, imaš problem sa majkom, sa ocem, ili oni s tobom, oni samo imaju problem, oni s njima meni problem, donosimo što je god moguće više salavata i salamana na Allahov poslanika, ali i salatu i Allah, Đalina Vala, će se pobriti za naše obitelj. I došlo u hadisu koga je šeha Uglavnom cijenio dobrim, da Allah ima posebno meleka, koga je poručio imenima svih nas. On pozna imena svih nas, imena naših očina. Pa kada neko od nas donese salavat i salam na Muhammed alihi salatu salam Muhammed salam Muhammed alihi Muhammed, on taj salavat i salam dostaje poslaniku Muhammedu alihi salatu. Kaže, salam i te Muhammed ibn Ahmed. Mustafa, sin Amena, kaže i spomene i moga babi i tebi tvoga babi. A onaj koji donese salavat i salam nam Muhammeda, ali i salatu salam, Allah te spomene deset, puta. Zato upoznajmo se što je god moguće više sa Allahom. Da nas neko upita i zatraži da govorimo prije minuta o Allahu, Rijeti su oni koji bi znali da zatraže pet minuta da govorimo o poslaniku Mahmedu Alihi Salatu Zona. Rijetki su od nas oni koji bi znamo što to njemu. Zato imamo brošure napisano, napisane, tako, tri temeljna načela, tri osnovna pitanja. Pisali su islamski učenjaci da nas područe i to su širili i to treba širiti. I to je sazdano na organskim ajdima i hadisima o Allahu koji je tvoj gospodar pitanja koja će biti pitanje u kaburu, pitanje od kojih zavisi naša vjera. Ali nećemo se moći snaći u kaburu ako ne budemo poznavali ta pitanja, živjeli ta pitanja na dunjavu. Poznato vam je kada je Omer učeno da će biti upitan ova tri pitanja u kaburu, rekao je, hoću biti ove pametne kakve sam sad. Poslanik rekao, hoće, e, pitat ću ja njih, znaju li oni koji je njihov gospodar, ono dobro znak koji je njihov gospodar. Ali to je bio Omer. To je bio Omer koliko se mi spremamo za onaj kao. Koji je tvoj gospodar? Moj gospodar je Allah, onaj koji me stvorio, mene i sva druga stvorenja, onaj koji je mene i sva druga stvorenja obdavio brojim svojih blagodatima. To je jedan jedini istinski Bog koga ja obožavam i potvrđujem ne samo svojim jezikom, već i svojim djelom, upućujem mu dobu, strahujem od njega, nadam se njemu, prinosim kurbane njemu, obavljam namaz njemu, Kul inna salati wa nusuki wa i wa mati, lillahi rabbil alamin. Reci moj namaz i svi moji obredi, moj cijeli život, a pa čak i zadnji trenuci moga života, moj bar smrt, posvećeni su samo Allahu. je gospodar, nikome drugo, Ono je stvorio. Čitajte početak svoje Bekar. Prva naredba i prva zabrana opus u Koranu jesu surije Bekar 20, 21, 22 ajet. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i onaj prije vas, da bi se bili bogobojazni. Onaj koji vam je ovu zemlju učinio mehden, prostirkom, toliko da možete na njoj spavati, komotno moramo na zemlji spavati. Onaj koji je iznad vas digao nebesa, bez tubo, onaj koji vam sa nebesa spušta kišu, pa uz pomoć te kiše daje da izliče razlog što u kojem je hrana za vas, vaša obskrba, Fela lila i endaden vam tu zato nemojte nikoga Allahu ravnim smatrati. Vi to dobro znate. Što vi to dobro znate? Vi to dobro znate da vam zemlju niko ne može učiniti tako pogodno. Vi to dobro znate da vam niko nebesa ne može dignuti. Vi to dobro znate da vam niko sa nebesa ne može spustiti kišu. Zato nemojte niko, nikoga Allahu ravnim smatrati. Allah je jedan jedin istinski Bog u obožavanja te utu Allah i Kada bi se brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli nabrojati. Kada bismo brojali. Nismo bili prije 30, 40, 50, 70 godina, nismo bili vrijedni, vrijedni Nismo se spominjali. Evo nas je dunjavku spominjeni. Ljudi pričaju o nama, spominjeni nas. Pa pogledajte kako nas je Allah lijepo stvorio, nikoga od svojih stvorenja nije bilo skladno. Sve on stvarno stvorio, ali čovjek čovjeka u najvišćem stvarno. Dakle, halakna insana fi ahsani taqvim, zar nije to što čovjeka smo stvorili u najljepšem izgledu, sa tim brojnim blagodatima nas počasti razumom i najvećim blagodati slanjem Muhammeda Mustafa Ali svoga poslanika, od kojeg se danas mnogi okreću, slijedeći svoje strasti, svoje prohtjeve, slijedeći običaj, slijedeći konšilu, udovoljavajući ovima ili onima. Dakle, podučimo se ovim pitanja od ovih pitanja ovisi naš ahiret, ovisi naše odgovore u kakvu hoćemo li moći odgovoriti da, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam i moj poslanik je Muhammed alihi Samo onaj koji odgovori na ovakva pitanja, a tražit će se brzo odgovor. Jasna pitanja, kratka pitanja, brzi, jasni i kratki odgovor. Moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam i moj poslanik je Muhammed alihi sallam. Onaj koji bude živio u tom, i srdi će Allah na amenu bil li sabiti fil hajati dunja u fil Allah će postojanu riječu učvrstiti vjernike i na dunjavu i na ahiretu. Kažu i čma, svi komentatori Allahove knjige, jeste na dunjavu za vrijeme ovog života, bit će postojan i u kaboru učvrstit će ih odgovor na ovom pitanju. A mnogi koji budu vjerovali svoj iman dokazivali, kao što nam je poznato, jer nije samo u srcu, kao što mnogi danas kažu ja sam dobar musliman, ja nikome ne činim zlo. Ostavim ti to kome hoćeš. Vjera, islam se dokazuje srcem, jezikom i dijelima, obavezno. Dijela su sastavni dio imana, bez toga nema imana. Bez toga nema vjera. Valja Allahu na srcu, pa sad nisu došli brojni hadisi ko ne pravne nije musliman. Ko ne pravne nije musliman. Lahdu gledi bejnana u bejnama salatu men traka, fepad kefar. Ugovor između nas i njih je namaz koga ostavi, on je nevjernik između čovjeka i njegovog vjerstva, između čovjeka i njegovog vjerstva u drugom mnogo bošta je ostavljanje namaza. Čovjek ostavi namaz, vjerstvo prilazi. Valja vjeru dokazao, ne bi se vjerom hvala vjera. Zato dakle pobrinimo se. Ko ne bude živio u ne spozna svoga gospodara, ne bude ga obožavao, ne bude ni praktikovao vjeru kakvu on traži od nas, ne bude slijedio poslanika Muhammeda Ali i salatu sam kada bude upitan, neće znati odgovor. Ili će samo skrivati. Kako je došlo u hadisima, govorit će ha, ha, ha, pokušat će da se sjeti. Pa će na kraju reći, govorio sam ono što su govorili ljudi. O tom čovjeku Muhammedu rekao sam što su govorili drugi. Treba ubiđenje. Nema šta je rekao na ova pitanja. Otvorit će se kabur, sa jedne njegove strane i pokazat će se dana. Ali kao sve će zaboraviti to. Pa će se reći, ovo je bilo mjesto pripremljeno za tebe. Da si bio pokorno, Da si odgovorio na ova pitanja. Zatim će se s druge strane otvoriti i pogledat će, vidjet će džehennem, vatr kako sama sebe izjeda. Sama sebe izjeda, čeka drugog da je. Pa će reći, će mu veliki reći ovo je tvoje mjesto, ovo je mjesto koje ti Zato što si bila nepokorna. A onaj vjernik koji odgovori uspješno, brzo, jeste moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, i moj poslanik je Muhammed Ali Salatu Sam. Govorit će, opet kažem, zato što je živio po tome. Danas, čak i u našoj zemlji, vam pa ono je to poznato, tako nekima, zbijaju se šaovi sobi. A pa kada se mrtvi spušta kao što spušta se celulica, papir. и пишам му, ако будеш упитан кој ќе господари цяло. Ако будеш упитан која ќе вера ръци и смрт. Ако будеш упитан кој ќе послани ръци мани. Шале збири. Другога овиси ахирет. Односно овиси вечност, да будем конкретни. Хочеш ли уживати, или ćeš се патити из едни патни у другу, все жешче и вечно. Така. И не се люди, да ти може помоći. Веќе ако твој живот koji ćeš provesti na ovom dunjavku u pokornosti Allahu Đalala. Dakle, nakon toga, da skratim kad sam odužio, nakon toga, dakle, nakon govora kabura, nakon stiska kabura, nakon dolaska dvojice meleka i postavljanja pitanja, otvaranja kabura s jedne i s druge strane, nevijedniku se otvori prvo dženje, pa se kaže to je mjesto koje ti je bilo obećano, ti ga je Allah zabranio, zbog tvoje pokornosti, ovo je tvoje mjesto, u Zatim će se vjerniku otvoriti mjesto u Jehennemu vatri, vjerniku, nakon što odgovori uspješno na pitanja, pa će se reći ovo je mjesto koje te je čekalo da si bio nepokoran Allah. Pa će mu se pokazati mjesto u čemu te reći ovo je mjesto koje te čeka sada. Ovo je tvoje mjesto. Kada nevjernik vidi svoje pravo mjesto, nevjernik svoje pravo mjesto kada vidi u Jehennemu, već će gospodano ne dozvoli da nastupi sudnji dan. Jer znam ako dan danova tu biti vječno. vidi svoje mjesto u džennetu koji ga čeka nakon mjesta. A zaba koji ga je čekalo, kada vidi svoje mjesto u džennetu, reće da požuri sa svojom dana. Požuri da uživa. Iako ćemo lijepo biti u kabru. Kasnije, nakon ove prve noći. Allahom molim da i nas učinu da nam bude lijepo. Pa nakon toga i jednom i drugom, i jednom i nevjerniku, grešniku i dobrom, dolazi sabesjednik, sagovornik, dolazi drug koji se vidi s tim do dana. Onaj koji nije prošao na ispitu, čemu se nadati? Njemu će doći i pojaviti se čovjek u tvinom, u kapuskoj tvini, pojaviti se čovjek također crnog lica, neugodnog mirisa. Kada ga vidi, primijeti njegovu siluetu i osjeti njegov miris, si ti? Zar nije dosta ovo što sam dosta proživio u doživio? Ko si ti? Reći će, ene ameluke el Ja sam tvoje loše djelo. Nama je dobro poznato. Jelo, neko od nas našao se u takvoj situaciji. Nekada budeš prinuđen da provedeš, makar i nakratko, sa osobom koja nije lijepo izgleda, nije lijepog obići, koja zaudara, neugodnog je mirisa. Pa provedeš nekoliko minuta, dvije, tri minuta, ono si po dvije, tri godine. Sjediš ko i iglama. Jedva čeka da neko dođe da te odvoji od njega. Ili da neko prekini razgovor između tebe i njega. Dvije, tri minute, šta misliš šta će biti sa ovim, s kojim će se družiti ovakav, drug, prijatelj, do sudnjega dana. Biti s njim u tako tjesnom kamoru na ugodan miris. Izgled ruža. A vjerniku će doći čovjek svijetlog lica, bijeli odjeće, pa će reći raduj se. Budi obradovan. Raduj se Allahovom zadovoljstvu. Raduj se džennetskim bašćama i uživanjima u njima. Pa će reći vjernik, tvoje lice je kao lice onoga koji dolazi sa dobrim, ko si ti? Pa će reći, ene amelke svoje. Ja sam tvoj dobro djel. Ja sam tvoj dobro djel. Sada na dunjavu pobrinimo se, nastojimo, zalažimo se, trudimo se da imamo dobro sa sobom. Da imamo u knjigu u kaboru. Da imamo namaz. Ja bi ste čuli za Sabit al-Bunani. Sabit al-Bunani bio je jedan od velikih učenjaka hadisa, pobožnjaka, zahida, abida, učenjaka. Pogledajte šta kaže na samrti, Šta mislite da mi imamo dovu koja se prima, šta bismo nam samrti Sačuvanje rekli? sačuvanje ženu, sačuvaj porodicu, sačuvaj mi metak, nemojte da ih bez ikoga na dunjavu. Kaže sadite od kada briga I oni će uvijek kao što i oni ide. Kaže gospoda, ako ikome budeš dao da u kavu, daj meni. Gospoda, ako ikome dadneš tu blagodat da u kavu, daj meni. Jer to je bio čovjek koji je stojao satima i satima na namazima, na noćnom namazu te riječi nisu mogli tek tako da ih izađu. To naopadnu nekome koji je rijetko kad bio na namazu, teško. Savite od čas, pa pobrinimo se i koliko toliko imamo dobrih dijela, drugovo kao da smo prelijepi. Zato, drago vam braće, vodimo računa o ovo. Pripremajmo se za kao, pripremajmo se za ovu prvu noć koju nećemo na Dunjavku doživjeti. Njoj slučaj, nasobno da upoznamo svoga gospodara, svoju vjeru, svoga poslanika Muhammeda alihi sallahu i žudimo za Allahom zadovoljstvom, Allahom dželovala. Odazivajmo se njegovim narodom, klonimo se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, onako kako je dočinio isključivo Muhammed Mustafa alihi sallahu drugi nas ne interesuje. Muhammed alihi sallahu sallam prvo su pa kasnije svi odazivanjem se obožavanjem Allaha i namazom i svim drugim onako kako je dočinio Muhammed Mahat ali i salatu sam. Ništa nam ne vrijedi to što ćemo se umarati i baditi. Ako ne budemo je onako kako ga je obavljao poslanik Muhammed alihi salatu sam. Na nam je namjela da je sa alihi umrna favorit, što nije došlo hadisu Ajšku Buhari kod muslima, ko učini neko dijelo u ovoj našoj vjeri koji nije od nje, njemu se odbija. Čitate suru Hal Ataka hadithul Hašije, uđuhu jevme ili Hašija, amiletu nasire, na hamije. Jer ti došla vijest o teškoj nevolji, kada ćeš vidjeti ljude napaćene, umorene, prestavljene. Kaj će završiti u zabranoj vatri? Napaćene, umorene, čine, dobrim dijelima na njom. Umahli se, slavali se, prestravljeni. Kako prestane? Nema ništa od njih. Nema ništa od drugih I Na kraju se završio vatri. Zašto nisu obožavali Allaha kako su trebali? Kako ga je obožavao Muhammed Mustafa Ali salatu zan. Jer tako svaki dan govori i la ilaha ila, mašhadu i Muhammed Rasulat. To nisu braće puke riječi sestre. To se treba dokazati svjedoči. Može se svjedočenje uzeti od svakoga. I to može svako svjedočiti. Kada kaže čovjek svjedočim, onda treba da je uvijeti, da to pokaže i dokaže. A svjedočenje da je Muhammed u poslanik traži od nas, kao što i da je Allah će ovaj jedan jedinistijski Bog. Svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik traži od nas šta? Da prihvatimo sve ono što je došlo od njega. Da se odazovimo onome što je naredio, ostavimo sve onome što je zabranio i da ne obožavamo Allaha osim onako kako ga je obožavamo. Nema uvodjenja novina u vjeri. Jedan od zadnjih ajeta koji su objavljeni na Allahom poslaniku i salatu sam, Lijevu me krenutu وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي da لَكُمُ sam دِينًا Danas sam što vjeru potpunio. Ova čaša je potpunjena, ne treba ništa više. Kaže mu Kefir, nakon Allahovog potpunjavanja, zar ima više? Zar ima niko bolje da će potpuniti vjeru? Nakon Allahovog potpunjavanja, nema više potpunjavanja. I blagodat svoju prema vama upotpunio. Kako? Tako to sam vjeru upotpunio. ste potrebni ničega. Sve imate. Neće nam se desiti ni jedno pitanje, ni jedan problem u našem životu a da u našoj vjeri kod učenih ljudi koji znaju Kur'an i Sunnet nećemo naći odgovor, naći ćemo sigurno odgovor. Da kad kada nekom fi Rasulillahi usveti Hasan, vi Allahom poslaniku imate najbolji uzor. U svemu čitajte njegov životopis, pa ćete naći u čemu god se mi nađemo na Dunjanku da se našlo u njemu. On je bio u siromašnim danima, noćima, kad ste zaboravili tamo iz penzionerskog doma, riječi Ebu Umame al radi Allah talan koji kaže porodica Allahov poslanika i salatu sam ni u jednom danu nije imala viška hrane koliko za jedan nije. Koliko se kod nas i kod onih najsiromaštijih zna baciti hrane nakon obroka. Kaže Ibn Abbas, Allahov poslanika i salatu sam i njegova porodica, njegove žene znali bi zanočiti, znali bi zanočiti gladi nekoliko noći i nisu imali što da večeraju. On je bio bolestan. A stoji kod Buhari i kod muslima da je rekao ja doživljavam bolove kako doživljava dvojica vas. I kaže imam zehebi da imam imao temperaturu 80 stepeni, vjerovali ili ne. Na samati. Kao što čovjek ima 39-40 poslanika, ali i sam sam imao toliko. Poznato je dobro da je došao prva jedan sud, da ga obiđe na samrti u bolesti u kojoj je umro, pa stavio ruku, povukao, opržio se. Kaže, ali ovo poslaniče, ti doista imaš toliko temperaturu? Kaže, da. Kao što dvojica nas ima. Kao što dvojica nas ima. Nećemo se naći ni u jednoj situaciji, ali se ovdje naše to od Allaha i od da i milosti prema nama. Sve imamo na tanjiru, samo se traži znak na jednom Zato nastavimo što god moguće više. Da žurimo Allahu subhanahu wa prije svega sa obaveznim ibaditima, braćom, ko nije počeo da klanja, neka klanja. Nema vjeru bez namaza. ima spasa bez namaza. Klanjanje prije nego nam bude klanjalo, ako nam klanjamo. Da se držimo vjeri kako treba, oni koji ne klanjaju, ne bi trebalo ne klanjati. Jer je Allah Vala zabravio onima koji nisu vjernici, da im se stoji na kabru. Vrate kuma na kabri. Ja stoji na njihovom kabru, nemoj da im klanjaš nas. Klanjamo. postimo, sve ono što nam je Allah Vala naredio da činimo to radimo koliko možemo. Jer ovaj je Allah je rekao u hadisi kuciju, ničim mi se moj rob ne može približiti kao što mi se može približiti sa obaveznim, s onim što sam mu propisao obavez. A zatim neće prestati činiti dobra djela, njima mi se približavati sve kada za onim. Zar nešto veće da tražimo? Da želimo od toga da nas Allah zavoli. Zato ne nemojmo ništa od dobrih dijela. Nakon obaveznih od dobrih lijepih, preporučenih dijela da ostavimo. Sutra ja i ti, niko od nas ne šta može koristiti kod Allaha. Zar nam nije poznato u suri Araf spominje se ta skupina koja će imati isto dobrih i loših djela. Priželjkivati je samo jedno dobro djelo. Međutim, to je dan potpune pravde. Allah će da bude pravedni. Uradio si zrno zrno stavljeno, nisi uradio nema. Odakle? Odakle robe? će biti težan dan. Zato radimo što je god moguće više. Kad god smo u prilici, bilo šta dobro da činimo, činimo. Ne znamo sutra šta će nam koristiti. Sretneš brata muslimana, sestra muslimanka, sestru muslimanku, nasmite im se u lice. To je dobro djelo, to je sadaka. Po tebe su ruke, ti veći hlike sadaka. Da se nasmiješ svojom vratu u lice, to sadaka. Od toga imaš dobro djelo. Vidiš staru osobu na ulici, treba je prevesti, prevedi je. Vidiš nešto na putu, na ulici, prepreku na kakvu, ometa prolaznike prolazu, skloni. Danas mnogo što imamo na ulicu, možete treba skloniti. Znaš za nekoga da, da, da mu je potrebna pomoć, imaš novac, provoći će, otiće prije ili kasnije, potrošit će se, potrošimo bez veznih. Pomozi mu, mu. Možeš posuditi, posudi, nemoj da zaboraviš hadis sa čovjeka da dva puta posudi istoj osobi kao da je udjelio sadaku. Ili onaj koji posudi, pa odgodi dug, da mu se kasnije vraži dug, za svaki odgođeni dan piše se sadaka. Pa oni koji su imućni mogu da ništa ne podijele od svoga imetka, da ga pozajme, a da svaki dan udjeljuju sada. Da svaki dan udjeljuju sada. Možeš nekoga pomoći, makar sa pola riječi pomoći, nemojte zaboraviti pitanje na hadis Ajše, radi Allahu talana. Hmm, kamo slijede da su nam ovi hadisi Kada je došla žena miskina, koja nije jela dugo, sa svojim djelama, djevojčicama, curicama, jedna s desne strane, druga s lijeve strane i požalile se, nisu drugo vremena ništa jeli. Pa Ajša, supruga predsjednika države, ne nalazi u kući osim tri datove. Traži da ima što dadne od hrane pa ne nalazi osim tri datove. Pa daje majci, a majka brižna daje svojoj čerkici s desne strane jednu, s lijeve strane drugu i jednu da je ona Nije ni ona Međutim, dok je dala ovo s desne strane, ukrenula se lijevoj, ovaj pojela svoje. Dala je okrenula se sebi, podigla, do svojih ustala je pojela i oba dvije gledaju u njenu treću. I onda majka, i to može samo majka i niko drugi. Dakle, no to je spomenuto gdje hadisu i drugima hadisima. Uzimamo svoju treću i ovako prepolovi i dadne desne strane i srednje strane. A što Kaže, zadivio mi Što bismo mi rekli, ostalo sam bez teksta. Kada dakle, je došla u poslanik alaihi salatu sam obavijestila sam ga o tome. Pa što je rekao? To pola se čuvalo i je džahnemski vatre. U drugom rivajetu to pola hurme uvedo i je džahnet. Pola to je uvelo i je džahnet. Čuvajte se džahnemske vatre makar sa pola hurme, sa pola vatre. E tako ono, ne znamo što nam može koristiti. Čuli ste za Zubeidu, vjerovatno. Zubeida, žena Haruna, Al-Rashida, žena Hazmana Rašida. U njihovo vrijeme nije bilo vode na mini, tokom haških obreda nije bilo vode, a ono što bi hađija ponio, to bi imao. Ako ga neko počasti vode, to bi bila njegova najveća radost u tim danima. Nakon dove ovog uđelovali bez blizina vode. Pa je vidjela da je to veliki problem i izdvojila iz svoje i da se iskopa voda na mini. Međutim, nije se pronašla voda na mini. Ni u blizini mini. Daleko od mine se pronašao bunar kojeg je trebalo sprovesti do mene, pa je davala, davala, davala i svoje imetka, njenom posebnom nahavnom, i doveo se kanal s vodom na mene. Pa je Zubeida umrla, kao što će sve jedan od nas i sve jedno od nas umrije. Svi ćemo Međutim, šta je to od nas uradio neko za svoj život? Neko djelo na koje se može osloniti, da će umilostiviti njega svoga gospodara. Allah Pa je viđena u snu i bila upitana Šta je Allah uradio s tobom? Kada je rekla gafani. Allah mi je prosio me grije. Allah mi je prosio. Što su pitali zbog izvora. taj izvor i dan danas postoji i zove se Ainu Zubejda. Zubejdin izvor. Kažu zbog izvora koji se iskopala. Kažu izvor koji izvor. Ne. Innama bi rekatejni fi džavfi lej kuntu hafidu alihima već zbog dva rekata noćnog namaza u dubokoj noći u kojima sam strajao. Dva rekata noćnog namaza sprem izbora koji bi se mogao nadati. I vam milosti velika, jer na njih ništa da ostaniš. Jedan od učenih ljudi, velikih pozivača Allahovu vjeru, također je umro, pa je viđen u snu. I bio je upitan šta je Allah radio s tobom, pa se nasmio i rekao, ovako pokazao zbog kome je uzdigao. Kaže, zbog tvoga poziva, što si pozivao ljude, ali ovo je da se vrati. Kaže ne, već zbog nekoliko dinara koji sam dao ljetima, radi Allah te I ne znamo što nam može koristiti. Zato gledajmo da što je god moguće svoj život ispunimo dobrim ljudima. Prije svega obaveznim, a nakon toga dobrovoljnim. Za kraj ponesimo makar naći primjer jer je teško nam poći na Kaže, ukoliko neko od radnika želi da vidi svoje mjesto kod svoga šefa, ukoliko neko od radnika želi da vidi mjesto kod svoga šefa, mi radimo tako ovdje i onda u firmama, imamo nekakve vele šefove, pa ukoliko neko želi da vidi koliko ga šef cijeni, kaže, idem kaj neka pogleda u dijelo kojim ga je njegov šef zadužio. Ako si kod šefa poseban, povjerljiv, znači da će ti odgovoran posao, poseban posao, nisi tamo da ti da te vodu, čistiš, zabiješ. Da će ti dati najodgovorniji posao, e kaže isto tako. Onaj koji od vas želi da vidi svoje mjesto kod Allaha, neka pogleda u svoje djela kojima ga je ono zaposlio. Šta činiš, čime si ispomenu svoj život? Kojim djelima? To će ti biti najbolji znak koliko si vrijedan kod Allaha dželjavala. Zato, draga moja braća, Allah dželjavala se nam poručuje, ja ih aladina amin, tako Allah, volite andur nefsum na kodem tjelat. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaki od vas gleda šta je za sutra pripremio. Kaže, Allah dželjavala za sve će sutra se biti pitan, ime sam, wal besar, wal fu'ad, kullu lajke kaj nam To Doista i sluh i vid i razum, sve će se biti pitan obračunavaju se prije nego li nam budu obračunavani. Svoja djela, vagajmo, kakva imamo na dunjavku, dobra ili loša, prije nego li nam budu vagana. Sutra, u Kaboru, nakon Kaboru, na sudnjem danu, kaj nam je nikom djeli. Allah da vam moli, to ovom koliko riječi budu dokaz za nas. Da ne nas. Tam sada to Allah koristi ovim riječima, Kilevusa laboratorija pašinājuma mīkstāk ir Olīna Mūcina, priecinās zasigūrnas no Mikronas Mīcija ir resursi. Un, un, un, un, un, un, un, un, un,